Dievs ir it visā ar savu klātbūtni. Savulaik rakstīja 16. gadsimta mīstīķa Avils Terēze. It visā, kad strādāju, ēdu, guļu, lūdzos, strīdos, viņš ir. Kā apzināti izdzīvot šo dzīvi ar viņu? Par to redzījumā vienkārši un mierīgi. Un kopā ar tevi es, Māsa Meinārda. vienkārši un mierīgi iesim mūsu ceļu. Mīlēsim un iesim mūsu ceļu. Es esmu sveicināts radio Marija klausītāji. Šeit māsa Meinarda un eh, šodien es aicinu tevi kopā ar mani <laughs> vienkārši un mierīgi pārdomāt pār tādu tēmu, kas ir saistīta ar nu, šodien gaisā virmojošo noskaņu. <laughs> es neesmu milzīga svētā Valentīna dienas fana, jeb Valentīnas dienas fana, jo pret svēto Valentīnu man nav nekādu pretenziju, bet pret Valentīnu dienu kā tādu Nu, es īsti laikam līdz galam nesaprotu šos svētkus, bet tā kā gaisā tas viss virmo, tādēļ mm, es aicinu tevi šodien kopā ar mani pārdomāt tēmu uh, bez mīlestības nedzīvojiet, jeb dievā iemīlējušās dvēseles. Ja mēs tā, nu, palielam tiešām parunātu ar mūsu draugiem, radiem, paziņām, tad runājot par iemīlēšanos Dievā, es pieļauju, ka Eh, pirmā doma, kas lielākai daļai no mums nāks prātā, noteikti būs eh, priesteri, konsekrētie, eh, varbūt konsekrētie lāji, tādi, kas dzīvo pasaulē, bet ir konsekrēti Dievam. Tātad cilvēki, kuriem, nu, pēc profesijas, <laughs> jo tas, ka mēs a, a, saliekam solījumus, jeb uzņemamies šos te solījumus pildīt, tas būtu latviskāk laikam, mm, tā ir mūsu profesija mūsu pamatprofesija. Tas, kā kāds no mums eh, strādā skolā, kāds no mums, eh, nu, piemēram, strādā karitas vai slimnīcā vai vēl kādā citā vietā, eh, tie, protams, ir mūsu tādi darbi, apustulā darbi, kurus mēs darām, bet tā pamatprofesija katram konsekrētiem ir – būt piederīgam Dievam. Un tāpēc runājot par dvēselēm, kas a, iemīlējušās Dievā, protams, ka pirmā doma, kas nāk prātā, ir tieši konsekrētiem. Cilvēki, kas kaut kādā veidā a, ir veltīti Dievam, ir veltījuši savu dzīvi, savus darbus, visu savu būtību veltījuši Dievam, kalpošanai Dievam, bet īstenot to caur kalpošanu cilvēkiem. Ļoti dažādos veidos caur lūkšanu, caur darbiem, caur kalpošanu. Tātad veidi var būt ļoti dažādi. Un uh, arī šodien runājot par šādiem te piemēriem no, no dzīves, es pieminēšu arī dažus tādus, uh, kuri ir uh, bijuši uh, savas dzīves laikā mm, tiešām konsekrētie, kur ir, ir bijuši piederīgi šai kārtai. Uh, bet uh, vienlaikus es arī gribētu uh, ar tevi, vienkārši un mierīgi klausītāji, <laughs> parunāt par dažiem tādiem piemēriem, tieši 20. gadsimta piemēriem, daļa no viņiem ir uh, svētīgi, uh, citi vēl ir dieva kalpu statusā, tātad pirms beatifikācijas, kad parasti tiek nu, lūgts par brīnumu ar šī dievu kalpu starpniecību, bet tas, ka viņi ir bijuši dievu kalpi, tas jau ir tāds nu, zināma tāda zināma zīme, forši <laughs> man sanāca, ka tā ir tāda, nu, principā jau zīme, kas liecina par to, ka, nu, visticamāk jau šis cilvēks kādu, kaut kādā brīdī tiks beatificēts un visticamāk arī kanonizēts. Savukārt, atceroties par to, ka mm, ar vienu, katru otrdienu, un ne tikai šajā raidījumā, <laughs> un ne tikai otrdienā, bet arī uh, citos raidījumos šeit Radio Marija mēs vienmēr priecājamies arī par tavu klausītāju aktīvu iesaistīšanos. Es uh, ielūdzu un aicinu tevi klausīt, klausītāji padalīties ar savu sastapšanos ar tādiem cilvēkiem, kuros tu esi piedzīvojis to, uh, ka viņi ir iemīlējušies Dievā. Kā tu to piedzīvoji, kā tu to atklāji un kādas pēdas šī satikšanās atstāja uz tevi, tevī? ļoti iespējams, ka šis cilvēks, ar kuru runāji, pat to neapzinājās, bet tev tā pieredze ir. Un tā kā es nenoguršu <laughs> sacīt, tas, ka mēs dalamies ar to savu skaisto pieredzi, kādu mums Dievs ir dāvinājis caur citiem cilvēkiem, tas mūs savstarpēji bagātina. Un, lai tu varētu uzrakstīt un padalīties ar savu pieredzi, tad uh, to tu vari darīt uh, uzrakstot vai nu īziņu vai WhatsApp ziņu uz tāruņu numuru 266 77 272 vai arī zvanot šeit uz studiju 67 969 131. Nu, vēl ir variants rakstīt ēpastu, ja kādam gribas garāk un izvērstāk rakstīt studija at rml.lv. Tā kā es jau teicu pašā sākumā, tad, protams, tā nu, pamat, <laughs> pamat motivācija, ja pamat izaicinājums bija šodien viss caur apkārt tiek runāts par mīlestību, par receptēm ar sirsniņām, par apģērbu ar sirsniņām <laughs> un par dāvanām saviem mīļotajiem vai mīļotajām. Mm, bet vienlaikus es gribētu arī šodien e, uzsvērt to, ka jā, tas otrs cilvēks, e, ja tev ir šāds aicinājums e, uz laulības dzīvi, un lai līdz tam nonāktu, tad parasti ir šis <laughs> sirsnīja šokolāžu un, un puķu posms, bet, nu, kā mēs redzēsim vienā no um, pieredzēm, par kurām es runāšu mazliet vēlāk, tad nevienmēr tas, tas periods ir tik rožains, <laughs> bet par to mazliet vēlāk, lai paliek intriga. Uh, tas, ka, ka ir cilvēkam šāds aicinājums un ka viņš uh, sastop uh, otru cilvēku, kuru viņš uh, piedzīvo kā to, kurš patiešām ir priekš viņa, tas, tas tiešām ir skaists laiks un, un <laughs> nav pilnīgi nekā slikta. Uh, Eh, vienīgais, ko es gribēju šajā visā piebilst, mm, pateikt to, ka primāri, primāri katra dvēsele, vienalga vai viņa dzīvo šeit uz zemes kā eh, dievam veltītais, kā konsekrētais cilvēks, kā priesteris vai ģimenes māte, ģimenes tēvs, atraitnis, vienalga, neatkarīgi no tā, kāds mans aicinājums, eh, primāri mana dvēsele pieder dievam jo pie viņa viņa ir ceļā. Arī laulības solījumā cilvēki viens otram saka, es tev apsolu, ka būšu tev uzticīgs laimē, nelaimē, veselībā, slimībā, lai tevi mīlētu un cienītu visās sava mūža dienās. Nu, tādā tautas valodā mēs piebilstam līdz nāve mūs šķirs, <laughs> vai ne? līdz nāvi mūs šķirs, bet mēs jau zinām, ka ar nāvi viss nebeidzās. Pēc nāves mēs nostājamies Dievu priekšā, un tur acīm redzot, nu, es neticu, ka Dievs mūs šķirs no mūsu mīļajiem cilvēkiem, bet tur šīs uh, vīra, sievas attiecības vai ģimenes attiecības visticamāk, ka viņas nebūs vairs tik būtisks. Nu, tiesa gan es pirms nevaru apgalvot, jo es tur neesmu vēl bijusi. <laughs> ja Dievs man atļaus aiziet un atnākt atpakaļ, es noteikti jums pastāstīšu. Dievā iemīlējušās dvēseles. Vai tas vispār ir iespējams 21. gadsimtā? Vai cilvēki var iemīlēties Dievā? Tādiem uh, nu, regulāriem <laughs> šī, šis, šo mūsu sarunu klausītājiem. Es atgādinu, ka mums bija rudenī rādījums par um, svētumu iespējamību 21. gadsimtā, vai tas vispār ir iespējams. Un tad mēs arī dzen, runājām par dažādiem, mm, tad par šīm iespējām 21. gadsimtā būt svētam. E, tie cilvēki, kurus es pieminēšu šodien, pamatā ir dzīvojuši 20. gadsimtā. Un te arī uzreiz pateikšu, kas ar nolūku izvēlējos tieši tādus, kuri laika ziņā mums ir uh, salīdzinoši tuvu. E, bet vienlaikus tiešām e, tas, ko es pirmīt sacēju par to, ka aicinu jūs rakstīt un zvanīt, lai padalītos un pastāstītu par tādu satikšanos ar kādu cilvēku, no kura Dieva mīlestība burtiski mirdz ārā, ja, es gribu pateikt to, ka mūsu vidū arī ir eh, ļoti daudz cilvēki, kurus visticamāk <laughs> kaut kad tur eh, pēc mm, viņu eh, aiziešanas mūžībā kanonizēs vai beatificēs, un patiesībā vai tas būs formāli, nu, tas pat nav tik svarīgi. Svarīgi ir tas, ka jau šeit uz zemes dzīves laikā šie cilvēki dzīvo tā, ka mēs redzam Dievu viņos, ka caur viņiem mirdz šī Dieva mīlestība. Dieva spēks, Dieva pacietība, gudrība, Dieva līdzjūtība. Es ticu, ka jūs esat satikuši tādus cilvēkus, ne? bet šodien es runāšu par tādiem, kuri jau ir aizgājuši mūžībā, un uh, visiem viņiem, vai nu viņi jau ir pasludināti par uh, svētīgiem, vai arī ir dieva kalpu statusā. Mm. Un uh, es sākšu ar vienu no viņiem, kurš uh, dzīvoja Kongo, uh, dzimis 1807, es atvainojos, 1981. gadā un aizgājis mūžībā 2007. Nu, ņemot vērā, ka tas ir Kongo es izlasīšu šo vārdu, <laughs> bet tā kā es nerunāju franciski, es mēģināju to latviskot, bet ja jūs meklēsiet kādā svešvalodā, nu piedodiet, tas laikam nebūs tik vienkārši. Tātad Floriberts Bvana Čui Binko City, tie ir veseli pieci uzvārds un četri vārdi. Floribets, nu, es pieļauju, ka tas varētu būt vārds Floriberts. Lūk, eh, bet eh, ko mēs par viņu zinām par šo puisi? Tātad viņš bija no Kongo, no tātad Āfrikānis, eh, kurš atteicās pieņemt tādu mm, <clears throat> naudu, kuru viņam piedāvāja nu, faktiski jau tas bija tāds kukulis, mēs Latvijas laikam teiktu. Viņš bija beidzis ekonomikas studijas, tātad bija izglītots puisis, bija arī sadarinājies, tātad absolūti normāls lais, <laughs> ja tas notika 2007. gadā un viņš dzimis 1981. redziet, ka tas ir salīdzinoši vēl jauns uh, vīrietis. Nu, un darbā uz viņu tika izdarīts tāds spiediens, lai viņš ignorētu dažas pārtikas kravas, kuras bija saindētas, un viņam tika piedāvāta, tātad šis kukulis piedāvāts 3000 dolāru apmērā. Es pieļauju, nu, priekš manis arī 3000 <laughs> dolāru ir gana liela summa, bet es pieļauju, ka Āfrikas situācijai tā ir ļoti liela summa, Bet šis cilvēks, Floriberts, viņš atteica, un viņa draugi vēlāk liecināja, ka viņš teica, nu, saproti, nauda viņu iztērēsies, un iztērēsies ātri, bet kas būs ar cilvēkiem, kuri lietos šo saindēto pārtiku? Kas ar viņiem notiks? Vai es dzīvoju Kristu vai nē? Vai es dzīvoju pie priekš Kristus vai nē? tas ir citāds. Tas ir 20. un 21. gadsimta mīs kristietis no Kongo. Viņš, viņš jautā sev, vai es dzīvoju Kristu vai nē. Viņš atteicās pieņemt šo naudu, šo kukuli, un izvēlējās labāk nomirt, nekā pieņemt šīs, šo naudu. Viņš tika nogalināts šī iemesla dēļ. Savukārt gandrīz viņa laika biedrs, dzimis gadu vēlāk, 1982. un aizgājis mūžībā 2006. Tas ir Žants Terī Ebogo, kamerūniešu semināris. Šis savukārt puisis mums uh, ir uh, no uh, gan konsekrēto, nu, no konsekrēto kārts, jo viņš bija mūsu uh, ordeņa, karmelīta ordeņa uh, seminārists, uh, tātad Kamerūna, tā arī ir Āfrika, uh, kurš uh, ļoti vēlējās uh, kļūt par priesteri, karmelītu mūku, bet vienlaikus uh, viņam nācās piedzīvot arī milzīgas fiziskās ciešanas. Neilgi pēc uh, tam, kad viņš uh, iestājās uh, mūsu ordenī, karmelīta ordenī, mm, Baskāja karmelīta ordenī, uh, viņš uh, futbola spēles laikā piedzīvoja tādu nu, traumu un uh, Pēc šīs traumas izmeklēšanas laikā viņam tiek atklāts ļaundabīgs eh, tāds bumbulis, un eh, eh, daktari cīnoties, mm, ja mēģinot drīzāk palīdzēt, Žanam Terķerī ir spiesti šo ehm, veikt amputāciju puiša labajai kājai. Tātad amputēt labo kāju. Un jau pēc gada izrādās, ka audzējs ir pārņēmis visu viņa ķermeni. Viņu pārved uz eh, Itāliju, lai ārstētu, tomēr izrādās, ka ir jau par vēlu. Un tad eh, tas, eh, ko vēlāk stāsta viņa brāļi, viņa ģimenes locekļi, un kas tiek atrasts arī viņa piezīmēs, viņš raksta, es gribu kļūt vesels, bet tikai tādēļ, lai kļūtu par priesteri. viņš saņem atļauju uh, salikt jeb uzņemties tātad šo, <laughs> mēs tā, satvainojas tagad tādu piezīmi, mēs ļoti bieži sarunvaldā runājam, kā konsekrēties saliek solījumus, bet īstenībā salikt var kaut kādas mantas kaudzē vai, vai mēbeles var saskrūvēt, salikt kopā, bet solījumus mēs uzņemamies, ne? Tātad viņam tiek dot atļauja eh, šos solījumus eh, uzņemties, viņš to izdara slimnīcā, palātā, mm, savas mātes klātbūtnē. E, jā, par priesteri viņu neiesvēta, viņā paliek tikai šīs te ilgas kļūt par priesteri. Ne? Redziet, eh, viņa piezīmēs nav atrastas, atrasta teksta par to, ka viņš grib eh, būt vesels un tur um, veikt kaut kādus lielus misiju darbus vai, vai vēl kaut kādas lielas lietas izdarīt, ka viņi par viņu pēc tam varētu runāt. Nē, vienīgais iemesls, kāpēc viņš vēlas tikt dziedināts, ir tas, lai viņš varētu kļūt par priesteri, lai viņš varētu kalpot uh, savai tautai. Nepilnu mēnesi E, īsi pirms savas 24. dzimšanas dienas Žans Tjerī piedzimst debesīm, bet kā karmelīts. Vēl kāds, <laughs> kā viņš pats sevi sauca, puisis, uh, slepenais dieva aģents. Pier Angelo Kapuzimatī, itālis. Lai nebūtu tā, ka mums piemēra šodien, <laughs> ka dievāt vesels iemīlās tikai Āfrikā, saka, tur pietiekoši karsti, nu labi, Itālijā jau nav stipri vēsāks, <laughs> bet, eh, bet nu, pārcelsimies tagad no Itālijas uz, eh, es atvainojos, no Āfrikas uz Itāliju. Uz Itāliju tātad Pierangelo jeb, nu, Pēteris Anģelo, nezinu, kā to vēl latviešu varētu nosaukt, puisis, kas dzimis, nu, mazlietiņi vēlāk, 1990. Sveiciens visiem mileniāļiem, vai ne? 1990. Un viņš arī nodzīvoja līdz 2008. Tātad faktiski, no nu, tādos <laughs> lielos vilcienos tie puiši ir vairāk vai mazāk vienauģi. E, Pierre Piers Anģelo, jeb, nu, sauksim viņu par Pieru, jeb par Pēteri latviski, laikam mēs būtu, mums jāsaka, ja mēs latviskot viņu vārdu. Viņš bija uh, nopietns un ārkārtīgi inteliģents uh, puisis, un uh, tas, ar ko viņš, kurā, uh, jā, tā bija slimība, ar kuru viņam bija jācīnās, tā bija mm, asinsvēža forma, un, uh, nu, tā cilvēciski, eh, sākot viņš <laughs> šo cīņu zaudēja, vai ne, jo aizgāja pie Dieva 17 gadu vecumā, bet uh, paliek jautājums, vai, uh, vai aiziešana pie Dieva tik jaunā vecumā ir traģēdija, vai tas ir kaut kāds īpašs Dieva smaids vai, vai zīme, uh, ka šis cilvēks jau bija nobriedis tam, lai satiktos ar Dievu. Slimības laikā puisis nevarēja doties uz skolu, bet Tajā pašā laikā viņš netērēja laiku lieki. Viņam bija tādi mm, privāti skolotāji grieķu un latīņu valodai, bet pārējos priekšmets viņš apguva pats. Tātad ārkārtīgi inteliģents un gudrs puisis, un līdz pat, līdz pat savas nāves dienai, burtiski, nu, varbūt ne gluži pēdējā dienā, bet viņš centās savus darbus, kurus viņš pildīja sūtīt saviem skolotājiem, un vienmēr e, izdevās viņam savus skolotājus iepriecināt ar, ar saviem darbiem. Tātad viņā bija mm, arī zin, tāda a, e, fantastiska humora izjūta, e, kas, nu, <laughs> diemžēl man jāsaka, ļoti reti kuram no mums, nu, katoļiem, pareizajiem, pēdiņās, mēs neesam pareizi, ja mūsos nav prieka, ja mūsos nav humora izjūtas, ja mēs neatrodam par ko uh, priecāties. E, kad uh, viņš jau bija patiešām slimības izmocīts, un kad viņu gaidīja kārtējā e, operācija, smadzeņa operācija, viņš sacīja savai māsai, citāts, uzsmaidi un paļaujies uz Dievu, bet par mani – lūdzies ar prieku, atceroties, ka viņš izvēlas tos, kurus mīl. Tā neesmu es. Tas ir 17-gadīgs puisis, kurš tā bija iemīlējies Dievā, kā nebaidījās no tā, ka viņam ir jāaiziet. Nu, mēs teiktu, neko nepieredzējušam dzīvē. Bet viņš bija pieredzējis iespējams vairāk nekā daudz no mums. Thank you. Viņš sevi sauca par slepeno dievu aģentu. <laughs> Slepenais dieva aģents, foršs skan. Lūk, uh, tā tad uh, ļoti vienkāršs, bet gudrs. Viņam nebija bail no tā, kas viņu sagaida. Un es vēlreiz atkārtošu to uh, otro teikumu daļu uh, viņa mm, tekstā, ko viņš uh, rakstīja uh, savam, uh, savai māsai. Uh, Dievs izvēlas tos, kurus viņš mīl. Pirms es uh, turpinu, es ļoti pateicos uh, par uh, Signes izziņu. Viņa ir mums uzrakstījusi un padalīsies. Un es šoreiz negribētu neko komentēt pēc šīs īziņas. Es ļaušu pēc um, īziņas nolasīšanas skanēt mūzikai, un tūlīt jūs sapratīsiet, kāpēc. Signe raksta. Lai slavēts Jēzus Kristus, vēlos padalīties ar svētā gara augļiem pēc gandaras sakramenta saņemšanas pie biskapa Jāņa Cakula. Atzinos, atzi, atzinos, ka garā darba dienā nogurstu, vairs nelūdzos, nav spēka par Dievu aizmirstu. Biktstēva padoms bija strādā un lūdzies īsas lūkšanas. Iesākumā nesapratu, kā tā var, bet tad sāku piesaukt vienkārši Jēzu, Jēzu, Jēzu. Sāku to praktizēt nemitīgi, un tagad – moto lūdzies un strādā ir manas ikdienas neatņemama sastāvdaļa. Pateicība kungam, ka savā dzīvē satiku dieva aicinātu un mūsu kungā iemīlējušos kunga kalpu. Staring into your eyes makes my heart suddenly brought to life when I met you. Reaching beyond the skies, running deep, stretching wide. Perfect love realized here with you. Come on now. Now this love is for real. You will never let go, never let go. Oh, it's more than just words, love beyond control, out of control Mēs esam atpakaļ mūsu vienkāršā un mierīgā sarunā šodien par dievā, par dvēselēm, kas iemīlējušās dievā. Zem apakšvirsraksta bez mīlestības nedzīvojiet, un ja tu esi iemīlējies dievā, tu arī vari nodzīvot <laughs> pilnvērtīgu dzīvi. Nu, tas, tas tagad mēģina pārliecināt tos, kuriem liekas, ka attiecības ar Dievu vai laiks Dievam, ka tā ir laika tērēšana, vai ka mīlestība uz Dievu ir kaut kas abstrakts, kā mēs jau redzējām pirmajā mūsu sarunas daļā, tad mūsu laika biedri faktiski nu, tādi – trīs puiši, par kuriem es pagovu nedaudz pastāstīt, visi dzīvoju, dzimuši 20. gadsimtā beigās un aizgājuši mūžībā 21. sākumā, ar savu dzīvi ļoti skaidri ir apliecinājuši to, ka arī mūsu laikmetā šajā 20. un 21. gadsimta mijā jauni cilvēki var iemīlēties Dievā un būt gatavi visu atdot viņam, un pie tam izdzīvot šo savu nevisai garo dzīvi ar lielu prieku un tādu fantastisku liecību priekš tiem, kas viņiem ir līdzās. Savukārt, tagad mūsu sarunas otrā daļā es pastāstīšu vēl par diviem tādiem cilvēkiem. Pirmā no viņiem būs Klāra Korbella Petriljo, arī dzēn itālietis. Tur citas arī ļoti interesanti. Es jau te pieminēju uh, itāļus un arī Klāra ir itāliete, uh, un taču arī pavisam nesen tas pasludinātājs par svētīgu, par vai svētīgo svēto, es tagad neatminos pasludinātājs puisis, kurš arī ir interneta draugu <laughs> aizbildnis, arī dzen, viņš bija tās, jā, tas ir ļoti interesanti, ka šajā 20. un 21. gadsimta mejā tieši Itālija ir zeme, kurā uh, mēs atrodam, sastopam cilvēkus, jaunus cilvēkus, kuri ir iemīlējušies Dievā. Tas ir ļoti interesanti, vai ne? Lūk, bet par Klāru. Jā, es ļoti ceru, ka es pagūšu ne tikai par Klāru, bet vēl par vienu man tādu ļoti tū svēto, bet par Klāru tātad, kas ir interesanti, viņa ir dzimusi Es zinu, vai tas ir interesanti, bet viņa ir dzimusi 1984. un aizgājas mūžībā 2012. Tātad tikai pirms 11 gadiem, absolūti mūsu laika biedre. Eh, viņa ir dzimusi eh, ticīgā ģimenē, viņai dziļi ticīga mamma, viņa ir apmeklējusi oratoriju, viņa ir gājusi svedienas skolā, viņa jau nogars bērnības ir piedalījusies atjaunotnē svētajā garā, tātad tādā harizmātiskā kustībā. Eh, viņa ikdienas ir lūgusies rožkroni, bieži piedalījusies adorācijās. Mīļie draugi, es atgādinu, ka tās ir 20. gadsimta beigas, 20. gadsimta 90. Mēs varam, jā, mums arī tad bija baigā atmoda, vai ne? Nu, baigā mums bija atmoda ticības ziņā, bet te pašā laikā redzam, redzēsim tūlīt, kādas tas, nes, tas nesa augļus. 2002. Medžugorjē viņa iepazīstas ar Enriko, ar puisi, kurš vēlāk kļūs par viņas vīru, un viņa sadarināšanās laiks ir nu, mēs varētu teikt, vētrains. Viņi sajiet kopā, atkal pašķirās un atkal tiekās. Un, e, problēma ir tajā, ka Klāra be, baidās pazaudēt Enrico, tā kā viņa pati saka, es, es zinu, ka viņš ir man iespēja, ka viņš ir man domātā dāvana. Ne? Bet vienlaikus arī viņa uh, e, saka vēlāk un arī raksta savā dienas grāmatā, ka šis eh, sadarināšanās laiks, kā viņa to pati nosauc, eh, sadarināšanās tuksnesis, ir viens no vērtīgākajiem posmiem manā dzīvē. Un tad pateicība dievām viņi nonāk Asīzē, Svētā Franciska pilsētā un sastop tur pie kapucīnu tēviem sastop tēvu Vito. Un šis mūks kļūst ģimenei patiešām par tādu atbalstu, nu tad, protams, tāds smaids <laughs> gan, gan mūkiem, gan vispār garīdzniekiem un arī konsekrētajiem, eh, es domāju šajā gadījumā eh, konsekrētiem tādā nozīmē, ka arī māsām eh, dažādām, ka viņu attiecības ar Dievu, viņa mīlestību uz Dievu patiešām var būt tāds uh, fantastisks atbalsts arī tiem jauniem cilvēkiem, kuri meklē, kuri meklē uh, palīdzību, meklē uh, līdzdalību viņu dzīvē. Nu, to, ko mēs tādā <laughs> tehniskā valodā saucam par garīgo pavadību, vai ne? Lūk, tēvs Vito māca abiem jauniem cilvēkiem, ka mīlestība nav iegūšana īpašumā, bet ja tu katru dienu saki Dievam jā, iespējams, kā mīlestība ir tavs ceļš, uz kur tomēr jāpaļaujas. Un uh, tās Vito māca tādu, nu, kā tas itāļu valodā ir nosaukts 3P loģika, pikoli, pasi, possibili, mazie iespējamie soļi. Eh, tās Vito iesaka arī uh, Klārai meditēt atklāsmes grāmatas trešās nodaļas septīto pantu, un e, šis pants priekš Klāras kļūst par tiešām tādu e, dzīves moto. Nu, tā doma apmēram ir tāda, ka, kad Dievs atver, neviens neaizslēdz, bet kad Dievs aizslēdz, neviens neatver. Mierinājums nāk tikai no kunga. Un tās Vito saka Klārai, ja Enriko ir tev domāts, Dieva izvēlētais, esi mierīga, neviens neatņems. Savukārt viņas līgavens Enriko izdzird, izdzird ja, spe, ja atzīsi, ka spēj mīlēt tikai Dievā, tad jāmīl Dievs vairāk nekā sievu. Sešus gadus pēc iepazīšanās 2008. Eh, viņi salauzās asīzē. Un pavisam drīz, pavisam drīz Klāra uzzina, ka viņa kļūs mamma, <clears throat> gaida meitiņu, Marija Grācija Letīcija. <clears throat> Skaists vārds, bet pavisam drīz <clears throat> jau pirmajās eh, ultrasonogrāfijas izmeklēšanās vecāki uzzina, ka meitenīte ir slima. Letīcija piedzimst, bet nodzīvo tikai 30 minūtes. Vecāki viņa nokrista, un uh, Klārs vīrs Enriko saka, šī kristība mums bija Dieva klātbūtnes zīme. Savukārt, bērres ir kā svētki kā mūžības garša visiem klātesošajiem. <clears throat> Pavisam īsu laiku vēlāk Klāra gaida <clears throat> otro mazuli. E, apkārtējie cilvēki viņus e, šo jauno pāri pat mudina uz to, lai viņi padomā par otru bērniņu, e, bet arī šim bērnam izrādās jau izmeklēšanas laikā, kā tam ir dīvains sindroms, kur dēļ neattīstās kājas. Protams, ka mm, jauno pāri apciemo nu, pēdiņās Ieba draugi. <laughs> Atcerieties, ka Ieba grāmatā Tad, kad uh, Ieps piedzīvoja uh, šīs uh, savas ciešanas, savus pārbaudījumus, arī viņam atradās tādi draugi, kuri teica, nu, tu noteikti esi grēkojis, tu esi kaut kur vainīgs, un tagad padomā, ko tu esi izdarījis, kāpēc tev kaut kas tāds uh, uh, ir noticis tavā dzīvēm. Bet eh, līdzīgi kā iebam, arī šo jauno vecāku mm, gadījumā eh, nu, analīzes un arī viņa paša sirdsapziņa saka, ka vecāka vainas šajā visā nav pilnīgi nekādas. Vecāki ir izlēmuši, Klāra ar Enriko ir izlēmuši, ka mazos augs par Dāvidu. Un tagad uh, es izlasīšu tādu garāku uh, citātu no Klāras dienas krāmas, kurš arī ļoti, manuprāt, Eh, tā skaisti atklāja šīs klāras eh, dvēseles izaugsmi. Viņa raksta, kas ir Dāvids? Mazulis, kurš no Dieva saņēmis ļoti svarīgu lomu – uzvarēt Goliātus mūsos. Uzvarēt vecāku varu lemt par viņu un viņa vietā. Viņš uzvarēja mūsu ilgas pēc bērnu, kurš būtu ar mums, jo viņš ir tikai Dieva bērns – Viņš uzvarēja mūsu egoistiskās ilgas pēc mierinājuma bērna, pēc Marijas Gracijas Letīcijas. Viņš atmaskoja maģisko pēdiņās ticību, kad kādam šķiet, ka viņš pazīst Dievu, bet pēc tam lūdz, lai Dievs ir šokolādes tāfelīšu automāts. Dievs dara brīnumus, bet tie nesaskan ar mūsu ierobežoto loģiku, jo Dievs ir kas vairāk nekā mūsu ilgas. Dievs lūdza mūs būt kopā ar mūsu otro bērnu – viņa ceļā uz debesu vārtiem. Davids Giovanni <clears throat> piedzima Jāņa Kristītāja svētkos, tiek nokristīts, bet arī viņš šeit uz zemes nodzīvo pavisam īsu brīdi. Un arī viņa bēres ir mūžības priekšnojauta. Un tad, kad draugi jautā Klārai, <laughs> kā ir iespējams šādas ciešanas nest, viņa atbild, ka uh, mazo iespējamo soļu ceļā, tad atceramies, ka tie ir tie trīs soļi, kurus viņai mācīja tās Vito, uh, mazie iespējamie soļi, piccoli passi possibili. Viņa saka, mazo iespējamo soļu ceļā es esmu nonākusi līdz mirklim, kad jautā, kādēļ, nevis kādēļ, bet kādēļ es pieredzu šīs lietas. Paiet pavisam īsts brīdis, pēc pāris mēnešiem Klāra atkal ir gaidībās, bērns attīstās labi, ir vesels, bet uz Klāras mēles uzrodas čūla, kurā nedzīst, un analīze saka, ka tas ir viens no agresīvākajiem audzējiem, un parasti ar to saslimst kaislīgs smēķētāji ap 60. Klārā ir 27, un viņa nekad dzīvē nav smēķējusi. Sākas cīņa ar to, ko Klāra sauc par pūķi. Un te nav runa tikai par audzēju, bet par ticības nakti, kur viņa piedzīvo. Viņa atsakās no aborta, viņa atsakās no ķīmijterapijas bērna labā. Arī no priekšlaicīgas bērnu laišanas pasaulē viņa atsakās. Viņa saka, kungs sniedz krustu man, un es to uzlikšu zīdēnim. Kas ir vēstures kungs? Vai tu tiešām domā, ka visi tavi mati nav saskaitīti? Lai mans dēls piedzimst savā laikā, un tad būs laiks manai operācijai. Francisks piedzimst, puika ir vesels, tomēr jau pirmie mēneši ģimenē ir sarežģīti, jo Klāra piedzīvo operāciju, ir metastāsts un atkal operācijas, un pēc nepilna gada ir pilnīgi skaidrs, ka Klāra ir nedzietnāmi slima draugi vēl nenolaiž rokas un eh, organizē lielu eh, svētceļojumu uz Meģigori 150 cilvēku sastāvā, lai lūgtu brīnumu. Ko lūdz Klāra? Viņa lūdz žēlastību, izdzīvot žēlastību. Es šeit sastopu Klārā tādu uh, radniecīgu dvēseli, jo man arī patīk tās grūtās lietas saukt par žēlistībām, grūtās žēlistības. Un viņš šeit saka, es gribu izlūgt žēlistību, izdzīvot žēlistību, tātad pilnībā izdzīvot. Ģimene pārceļas uz lauku īpašumu, arī mm, kapucīna ordens dod atļauju tēvam Vito būt ar viņiem kopā, ģimenē ir iespēja katru dienu piedalīties svētajā misē, uh, adorācijā, mm, grēksūdzē. Enriko vēlāk kā vīrs stāstīja, ka viņš ir ļoti raizējies, kā palīdzēt Klārai, kā sagatavoties nāvei, un viņš jautāja sievai, vai tu baidies nomirt? Un Klāra atbildēs, nē, es baidos no sāpēm, vēmšanas, šķīstītavas. Viņa nebaidījās nomirt. Kāpēc? Tāpēc, ka viņa zināja, ko viņa satiks. Jo baļu pretstats ir ticība, nevis drosme. 2012. gada 12. jūnijā Klārai kļūst slikti, naktī tiek svinēta svētā mise, un te atkal ir tāda fantastiskā dieva humora izjūta, ka evaņģēlija lasījums tajā dienā ir par sāli un gaismu, par zemes sāli un pasaules gaismu. Enriko stāsta, Klāra bija ļoti skaista, bija vērts piedzīvot šo mirkli. Es jautāju viņai, vai krusts tiešām ir tik salds. Viņa uzsmaidīja un atbildēja, ka ļoti salds. Žēlastība nāk īstajā brīdī. Jau pāris stundas vēlāk Klāra aizgāja mūžībā. Pavisam jauna sieviete, triju bērnu mamma, precēta sieviete <laughs> ar akcentu uz to, ka viņa nebija konsekrēta dievam bet viņai šīs attiecības ar Dievu bija tik dziļas un tik dzīvas, ka viņa nebaidījās no sastapšanās ar viņu. Un pats pēdējais mūsu šīs dienas tāds draugs, par kuru nedaudz parunāsim, Tiesa gan es skatos, ka mums stipri daudz laika nav palicis, tāpēc pavisam, pavisam īsos vārdos, bet īstenībā viņš uh, ir arī nu, tāds um, pamat iemesls, jeb īstenībā idejas autors <laughs> šī redzējuma nosaukuma apakšvirsrakstam. E, tas ir brālis Rāfēls Arnēzes Barons, svētais neveiksminieks, e, kā vēsta grāmatas nosaukums latviešu valodā. Tiem, kas skatās YouTube, šeit man ir grāmatiņa rokās e, bezmaksas reklāmā izdevniecībā Mieram tuvu. E, vismaz mans e, izdevums, tas, kas man ir rokās, ir izdots 2013. bet es pieļāku, ka viņš ir pieejams. Šoreiz e, šis mūsu draugs, šī dvēsele, kas iemīlējusies Dievā, nāk no, arī no siltas zemes, no Spānijas. <laughs> Tas ir ārkārtīgi interesants stāsts par, par cilvēku, kurš uh, E, pats sevi tā nosauca. Es teicu, ka viņš ir tā kā vaininieks šī redzījuma apakšvirsrakstam, jo viņš par sevi tā e, pats pateica, es neesmu ne lais, ne mūks, es neesmu nekas, es esmu divā iemīlēsies dvēseli. E, viņš ir mazliet agrāk dzīvojis nekā visi mūsu šodien iepriekš pieminētie um, dieva kalpi. E, Rafāls Sarnais Barons ir dzimis 1911. tātad 20. gadsimta pašā sākumā, un savukārt 2009. gadā pāvests, tobrīdējais pāvests Benedikts 16. viņu kanonizēja, jeb pasludināja viņu par svētu. E, viņš ir savukārt taudzis tādā mm, materiāli labi situētā ģimenē, viņam bija viss, ko viņš gribēja, bet vienlaikus šī ģimene bija mm, tāda pilna mīlestības un bijības pret Dievu. Viņam bija tāda, viņām bija tāda dabiska mīlestība pret visu labo. Uh, Un tā kā šeit arī šajā izdevumā mēs lasām, ka viņa māte savās atmiņās par dēlu vēlāk rakstīja, ka zērnu nekad nav bijis nepieciešams apsaukt vairāk par vienu reizi, taču pat tāda apsaukš, apsaukšana nebijusi bieži vajadzīga. Ne? Uh, Nu, un savukārt, tad, kad viņš jau pieaug, viņš bija jauns, izskatīgs, izsmalcināts vīrietis, labi gleznoja, spēlēja klavieres, apmeklēja restorāns, tad, tad dzīvoja tādu normālu dzīvi. Tajā visā viņš neapvainoja Dievu, bet vienlaiks arī viņā nebija kaut kā tāda milzīga mm, tieksme uz to, ja nu, vismaz neviens to īpaši nepamanīja, uh, kā viņā būtu kaut kāda milzīga tāda dedzība kalpošanai Dievam. Un tādas milzīgas pārmaiņas notiek tajā brīdī, kad viņam ir iespēja pabūt trapistu klosterī. Pabūt trapistu klosterī, kas sastapšanās ar brāļu dzīvi, mm, tā ir Palencija, kurā viņš ierauga, kā brāļi dzīvo, uh, E, un e, esot e, tur tajā vidē, viņš arī sāk pārdomāt savas dzīves mērķi. Un varētu likties, nu jā, nu tagad jau viss ir skaidrs, viņš iestāsies klosterī, pēc savas būtības viņš ir labs, jā, viss ar viņu būs kārtībā. Bet te atkal <laughs> atceramies vienmēr, ka mūsu plāni ir mūsu plāni, mēs ejam pie viņiem, ar, eh, ar viņiem pie Dieva, bet tas nebūtu nenozīmē, ka tie ir arī Dieva plāni, <laughs> un tāpēc tā vietā, lai ietu pie Dieva ar savu, eh, ar, eh, ar savu plānu, ar savu biznesa plānu un likt viņam parakstīt, varbūt, un ne tikai varbūt, bet vienmēr ir vērts viņam pajautāt, Dievs, ko tu par to domā. Un arī Rāfals piedzīvo to, ka viņš jā, viņš to saprot kaut kādā mirklī, ka jā, es it kā esmu atdevis Dievam, bet tai pašā laikā es tomēr mēģinu visu pa savam. Ne? Un viņš piedzīvo to, ka viņam ir jāaiziet no klostera, e, tad viņ, viņš piedzīvo slimību, bet vienlaikus e, viņš piedzīvo arī tādu milzīgu garīgu izaugsmi. Viņš piedzīvo to, ka Dievs ienāk tavā dzīvē, viņa dzīvē, tādā veidā, e, kā tu pat gribēdams nevarētu izplānot, kā tu pat nevarētu iedomāties. Un, tā kā es jau teicu, viņš, viņš nevar būt par mūku slimības dēļ, viņš dzīvo kā oblāts, viņš nevar uh, darīt daudzas lietas, ko viņš būtu gribējis dieva dēļ darīt, tā kā mēs to bieži sakām, vai ne? Un, piemēram, 1938. gada 13. martā viņš raksta, mans vienīgais mierinājums ir pildīt viņa gribu. Tas man piepilda ar tādu prieku, uh, ka reizēm mana sirds ir pārpildīta līdz malām, un tā vien šķiet, viņa uzsprāgs. Nu, nav viegli saprast, kā tādas vārdus var uzrakstīt jauns cilvēks, kurš dzīvo klosterī un kurš ir slims, un nu, šķietami var likties, ka nekāda labuma no tā visa, ko viņš dara, nav. Ne? Un vēl pēdējā doma, pirms mēs uh, atvadāmies no brāļa uh, Eh, Arnaisa, Rafaela Arnaisa Barona, tas eh, teikums, kurš mani mudināja izvēlēties šīs dienas raidījuma tēmu. Viņš raksta, kungs, es neesmu klosterbrālis, es neesmu nekas. Esmu pēdējais starp visiem, taču es, mīlē, es vēlētos mīlēt tevi kā neviens. Es panicināju pasauli tevis dēļ. Ļauj man panicināt vēl pēdējo, kas man palicis – savu pašu gribu un savu dzīvību. Paldies tev, klausītāji, par šīs dienas vienkāršo un mierīgo sarunu, e, jauku tev pēcpusdienu, un es ceru, ka uz tikšanos pēc nedēļas.